je preselio rahmetullahi alaih, uh, 329. godine po Hidžu. Tad već bilježi predaju i spominje da je čudan onaj ko danas poziva sunnet. A još je čudni, kako kaže, onaj ko se odazove i prihvati sunnet. Tad u njegovo vrijeme. Pa smo spominjali da radi toga je potrebno vratiti se na osnove ove vjere i ponovo analizirati naše stanje i usporediti sa govorom Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam i govorom i shvatanjem učenjaka iz prvih i posljednjih generacija koji su svi na ovom istom putu ahlu sunnata wal jama'a pa smo rekli na tom putu da ćemo čitati knjigu od šeha Hamad bin Atika rahmetullahi alaih, koji je preselio 1301. hijdžetske godine, znači nešto više od stotinu godina prije, nas je živio. I od učenjaka je Nezda, koji su došli u Nezdu i branili Teohid nakon šeha Muhammed ibn Abdul Bahaba, rahmetullahi alaih. Ova knjiga zove se put spasa i odvajanja od prijateljovanja sa murtedima i mušrikima. Knjiga je stampana u Saudiji e, pod pokroviteljstvom i upravom predsjedništva za naučno istraživanje i fetve u Rijad. Prošli put smo pročitali uvod i počeli citati ajete koji govore o el velau vel verau. Ajete koji naređuju prijateljovanje sa mu'minima, a zabranjuju prijateljovanje sa nevjernicima, sa mušricima pa smo citali ajet po ajet i, ajet i analizirali ga. Prije nego što nastavimo sa ajetima, brojnim ajetima, koje je autor spomenuo i spomenuo tekstire poznatih mu fesira i učenjaka ovog umneta, koji su odahli odehlo sunneta, prije toga napominjemo da ovaj Elvara Elbara je, kao što smo rekli prošli put, jedan od najjasnijih propisa u Allahovi subhanahu wa ta'ala knjim. Nakon zabrane širka i naređivanja teušida. To je najjasniji propis nakon alaikum salam. Naređivanje i zabrane širka. Pa ipak šeh Al-Qahtani u svojoj knjizi Al-Wala al-Bara koju vi koja je vama poznata i koja je već prije prevedena tamo kaže da o el velau el verau prve generacije nisu nikako pisale i da se malo u prvim generacijama o tome raspredalo. Što opet dodatno ukazuje na to da je to bilo, bila opšte poznata stvar i da oko toga nije bilo nikakvih nejasnoća. Međutim, danas, kad se umet udalio od svoje vjere i kad je zavladao džehl i kad ljudi ne znaju šta je temelj ove vjere i koji su temelj ove vjere onda je došlo do toga da se moraju ove stvari posebno analizirati i detaljisati zato što el vela vel bara prijateljovanje sa muslimanima i izražavanje neprijateljstva prema mušnicima i kafirima ulazi u rukn šehadeta a to je spada pod prvi rukn šehadeta, a to je kufr u, u taguta. Kufr u taguta. Vi znate da čovjek neće biti musliman dok ne zanevjeruje u sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tek onda da povjeruje samo u Allaha subhanahu wa ta'ala da, da je on jedini ilah, jedini koji zaslužuje da mu se ibadat posvećuje i da mu se ibadati robuje i da mu se bude bez pogovorno, pokorno i poslušno. Pa uz Allahovu pomoć prvi ajet do kojeg smo stigli nakon ajeta koje smo čitali prošli put iz sure An-Nisa gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori da oni da prijat da je postao zapravo oni koji prijatelju sa mušicima i kafirima da su u stvari muna, munafici. Pa Allah subhanahu wa ta'ala upozorava da je to postao munafika. Da prijateljuju sa mušicima i sa kafirima i sa murtedima. A da okreću leđa muslimanima. I zato ima povod, a glavni povod takvog njihovog ponašanja je njihov nifas i ružno mišljenje o Allah subhanahu wa ta'ala. i nepouzdanje i sumnje u Allahova subhanahu wa ta'ala obećanja i u Allahova subhanahu wa ta'ala vjeru. Nakon toga kaže uzvišeni La jettakidil mu'minun al kafirina ulija'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس min الله fi شيء neka ne uzimaju vjernici kafira za prijatelje bez vjernika ako to učini pa nema ništa sa Allahom subhanahu wa ta'ala pa je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio mu'minima da budu prijatelji sa kafirima zabranio im to neka ne uzimaju a nakon zabrane a nakon zabrani ومن يفعل ذلك ako to učini Allah subhanahu wa ta'ala prvo zabrani a onda upozorava šta će se desiti sa onim koji tu zabranu prekrši ومن يفعل ذلك ako to uradi šta prijatelji je sa kjaterima ovo što smo zabranili jel tako? ovo što sam ja zabranio ko to uradi فليس من الله في شيء nema sa Allahom subhanahu wa ta'ala ništa šta to znači Allah subhanahu wa ta'ala raskinuje ugovor odrekao se Allaha i Allah se subhanahu wa ta'ala njega odrekao kako se odrekao Allaha kad bi nekome od njim rekli ti si se odrekao Allaha, prihvatio si kafira i mušrike za prijatelja, on bi negirao, jel tako? Međutim, gledajte, nema sa Allahom ništa, šta to znači? Čim je kafira i mušrike za prijatelja uzeo, znači da se Allaha odrekao, a i Allah sa subhanahu wa ta'ala njega odrekao. Sve ovo, znači Allah subhanahu wa ta'ala dovoljno da zabrani. Zar nije dovoljno da zabrani? dovoljno da zabrani. Ali zašto dolazi ovo dodatno objašnjenje, ako to uradi, šta će sa njim biti? Radi po, posebnog naglašavanja i posebnog, je tako, skretanja pažnje da je ovo opasna stvar. I radi toga da bi mu'mini znali kako da se učuvaju svoj teuhid.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 Loće li je to što sami čine da se Allah na njih rastrdi i da vječno u vatri boravi. Pa Allah sanu kara šta objašnjava da će mnogi uzeti kafire za prijatelje. A onda za to prijateljevanje prijeti čine svojom srđbom da se sami sebi time Allahovu srđbu na to vrdu i da će vječno u džahennemu u, u kazni boraviti. U fin azabi mu khalidu I u azabu će vječno biti. Zbog čega? Zbog tog prijateljovanja sa kjađerima, sa mušnicima, sa mortelima. A zatim, Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što je objasnio šta znači to prijateljovanje i kako se on ljuti i srbi zbog toga, objašnjava odakle to dolazi. Otkud da oni tako prijatelji sa njima? Pa kaže, volav kanu ju uminu ne Adas su oni. Adas. Šta znači ovo Adas? Znači da nis. Adas su oni u Allaha vjerovali i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovog poslanika da su vjerovali i ono što je njemu objavljeno A šta je u poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam objavljen? Da ne uzima kafira za prijatelje. I ono što je poslaniku objavljeno, ne bi nikada za prijatelje uzim. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su vjerovali. Znači da nisu. Je tako? Zašto? Jer da su vjerovali, nikad se ovo ne bi desilo. Pa kad se ovo desilo, znači da nisu vjerovali. Znači da nisu vjerovali. Pa ko to uradi sad? nevjernike nevjernike kaže šehol islam ibn Tejmi rahmatullahi alayhi Allah subhanahu wa ta'ala objasnjava da iman u subhanahu wa ta'ala i poslanika i ono što je objavljeno obavezno sa sobom i za sobom povlači sa neprijateljovanje sa kjaferom. Pa ako se ustanovi da neko sa njima prijateljuje, znači da nema da nema imana. Da nema imana. Jer su ove dvije uzajamno povezane stvari obavezne jedna drugoj. Ako ima imana, nema prijateljovanja sa kafirima. Ako ne ima imana, ako ima prijateljovanja, onda sigurno to upućuje na nedostatak imana, nedostatak imana. Kaže autor Šeji Hamed bin Akif, rahmetullahi alaih, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za ovo prijateljanje sa kafirima, prijeti svojom srtvom i vjetnom kaznom i obavještava da prijateljovanje sa njima ne dolazi nikada od mu'mina. Nikada ne dolazi od mu'mina. A oni koji su mu'mini u Allaha i njegovu knjigu i njegovu poslanika sallaha i sallam nikada sa njima neće prijateljovati. Nego! Ne samo da neće im prijateljovati, nego će im biti neprijatelji kao što će doći. Jer u ovom ajetu je garancija da neće prijateljovati. A u sljedećim ajetima koji će doći vidjet ćete da Allah sama tajala objasnjava dalje. Ovdje objasnio da neće prijateljovati. A u drugim ajetima ne samo da neće prijateljovati, nego da će biti neprijatelj. Da će biti neprijatelj. Pa ovdje Allah sama tajala negira iman onima koji prijatelji. I, pri, i, a za one koji imaju imana da sigurno sa njima neće prijatelje. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, jajha allazina amanu, la tattakhidu ljehuda van nasara aulija. O vjernici ne uzimajte židove i krstene za prijatelje. Ba'duhum aulija u ba'd. Oni su jedni drugima prijatelji. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Koji od vas uzme za prijatelje, on je od njih. On je od njih. Inna Allahe la yahdi al-qawma zalimin. Allah neće uputiti narod zulom časti. narod koji je u zulum. A šta je najveće zulom? Širk. Pa je Allah sanu tajana neće uputiti. Fatara alladina fi kulubihim naro. Vidi su one u, čije, u čijim srcima je bolest. Jutari une fihim. Kako žure prema njima. I kažu, kad im se kaže gdje ste, što žurite prema njima, nahka entusibena daira. Bojimo se da se bojimo se da se ne promijeni situacija bojimo se da neće oni nekad biti u boljoj poziciji. Bojimo se da neće oni drugi nekad se domoći nas. Je tako? Pa da sačuvamo dobre odnose sa njima. Da sačuvamo dobre odnose sa njima zato što se bojimo da se neće situacija promijeniti. Fa asallahu an jati abil fethi au amri min indihi fa pa Allah će sigurno doći sa pobjedom ili emrom od njega fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin pa će oni zbog onoga što su skrili u svojim srcima u svojim dušama u sebi što su krili kajati oni će se sad kajati pa Allah subhanahu wa ta'ala šta je da mu'min bude prijatelj židovima i kršćanima Pa zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je zabranio opet objašnjava šta će biti s onim koji uzme za prijatelje. Pa šta će biti s onim koji uzme za prijatelje? neće biti. On je od njih. On je od njih, on je njihov. Eto šta će biti sa onim koji uzme za prijatelje. On je od njih. To jest, on je od židova i kršćana. Zato prenosi ne bi Hatim od Mohamed ibn Sirina da je rekao Abdullah ibn Utba ti أحدكم أن يكون jehudijen au nasranijen vahu la يشعر nek se boji svaki od vas da ne, da ne postane židov ili krstanin, a da on to nije osjetio. Pa kaže, svi smo mislili, svi smo mislili da misli na ovaj ajet. Koji ovaj? Koji od vas uzme za prijatelje, on je, on je od njih. Koji od vas uzme za prijatelje, on je od njih. Ovdje Allah s.a.v. objašnjava što je ko uzme židove i krstanin. A da li ima razlike ako neko uzme Kineze i Japante za prijatelj? Nema nikakve razlike. Je tako? Ko uzme bilo kojeg mušnika za prijatelje, bilo koju sortu mušnika za prijatelje, on je od njih. Ko uzme židove, on je od židova. Je tako? Ko uzme amerikanice, on je od amerikanaca. Ko uzme kineze, on je od njih ko uzme švabe, oni odi. Ko uzme demokrate, oni odi. Ko uzme sekulariste, oni odi. Znači, bilo koju sortu kafira da uzme za prijatelja. Zatim Allah sana tala objasnjava da oni koji žure prema njima da je njihovim srcima bolest. Šta je ova bolest? sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kako sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru? Pa da čvrsto vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što je Allah objavio svom vjerovjesniku i u vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi sallam ne bi sigurno žurili prema njima i da sa njima prijateljuju. Zašto ne bi žurili? Jer bi se na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjali. I ne bi strahovali Je tako? Šta će biti kad ovi budu u prednost? Šta će biti kad ovi dođu na vlast? Ne bi od toga strahovali. Da se na Allaha subhanahu wa ta'ala istinski oslanjali. Da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala obećanja. Allah subhanahu wa ta'ala obećava šta? Pomoć vjernicima. Obećava pobjedu vjernicima. Allah će ta'atallahu an ja'sije bil fetih. Allah će možda doći sa pobjedom. Od Allaha možda znači sigurno. Allah će sigurno da pobjedu. Pa da vjeruju u Allahu wa sallahu wa ta'ala obećanja. Bil bilo mjesto od strahovanja nekog. Bil bilo potrebe da žure da sa njima prijateljuju pa da se na taj način zaštite. A kao da se neko uspio zaštititi na taj način. Jer praksa do sad čitava pokazuje šta? Da neprijatelji ove vjere počnu upravo sa onima koji su žurili prema njima. I sa njima htjeli da prijatelji. Da oni počnu sa njima. Od njih krenu. A da ne govorimo šta drugo. Zato što oni sumnjaju u Allaha, u njegova obećanja, da će pomoći vjernike. Imaju loše mišljenje. Kao što kaže autor imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. To je njihova bolest. To je njihova bolest. Kad im kaže zašto sa njima prijateljujete, šta bojimo se doći oni na vas? Šta ako oni pobjede na izborima sljedeći? Je tako? Moramo imati svog čovjeka među njima. A? Jer ako ovi pobijede, šta će onda biti sa nama? onda smo gotovi. Sve će nas pohapci. E tako, protjera će nas iz naših kuća. I manja će nam oduzi. I tako dalje. Šta je ovo? Ovo je loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je bolest. Ovo je sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I tako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje koga mušnike بمنافق ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء da bi Allah kaznio mušrike i mušrikinje munafike i munafikinje zašto? zato što loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala imaju imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala zato se Allah subhanahu wa ta'ala na njih ljuti, wa gadiba Allahu alaihim, wa la'anahum, wa a'adda lahum, jahannam. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im jahannam, wa sa'at nusira. I loš li je to završetak, ružan li je to završetak. A Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje nakon ovog njihovog, nakon što je isplivalo njihovo ružno mišljenje o Allahu, i isprivala njihova bolest, fa'ate Allahu an ya'tiya bil fath. Allah će sigurno da fath povjer em emri min indihi ili neku drugu stvar emr od njega fa yusbih ala ma asarru fi anfusihim nadimi pa će oni zbog onoga što su krili u sebi se stirit stirit će se zbog onoga što su krili u sebi zatim kaže uzvičeni subhanahu wa ta'ala ja juha ladina amanu فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وفيرنيسي ovo je sad drugi ajet o vjernici nemojte uzimati one koji su uzeli vašu vjeru za igru i zabavu za podsmije za po drugima nemojte njih uzimati je tako o vjernici ne uzimajte one koji su vašu vjeru uzeli za igru i zabavu od onih kojima je knjiga prije vas data znači od židova i kršćana volkufa i drugih, bilo koji drugih kafira. Pa Allah sano tajla zabranjuje da se od onih kojima je knjiga prije data i prijatelji zato što oni napominje šta da su oni našu vjeru uzeli za podsmijavanje. I ovo da se uzeli za predmet smijavanje, izigravanja, treba li kome to danas objašnjavati? treba kome to danas objašnjavati da se oni smijavaju ovoj veri i da joj se rugaju zar to nekome treba objašnjavati upravo ti kojima je knjiga prije nas data šta uzeli se ovu vjeru za posmijavanje nemojte ih uzmati za prijatelje ni bilo koje druge kafira nije samo njih nego bilo koje druge veliko stara aulija ne, bilo koje druge kafire jer šta to znači ako ih uzmete za prijatelje za eulija in kuntum mu'minin. Ako ste vjernici, što znači? Što ovo znači ako ste vjernici? Ako ste vjernici, onda to nećete uraditi. ako, što znači? Ako uradite, niste vjernici. In kuntum mu'minin. Ako ste vjernici, ako Allah subhanahu wa ta'ala vjernici. Zatim kaže uzvišen. Subhanahu wa ta'ala. Ja iha alladina amanu, la tattakidu aba'akum wa ihwanakum أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان u vjernici ne uzimajte svoje očeve ni svoju braću za svoje prisne prijatelje i zaštitnike ako vi se vole kufr od imana. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Ako je od vas uzme za prijatelje, pa ulajke humo zalimun, pa to su zulumče. Oni koji svoje očeve i svoje braće uzmu za prijatelje, oni su šta? Zulumčari. Zatim kaže Kul in kana aba'akum au abna'akum au ihwanakum au ashiratakum au إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فكاž uzvišeni reci ako nakon ovog ajeta o vjernici nemojte uzimati braću i očeve očeve i braće, jel tako, za prijatelja ako više vole kufr od imana, ko to uradi, on je zulomčar, oni su od zulomčara, a zatim reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaša, i rodina vaša, i imeta koji posjedujete, i trgovina za koju strahujete, i vaši stanovi u kojima, koji su vam dragi, sa kojima ste zadovoljni. Dragi! od Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam i džihada na Allahu putu onda pričekajte sačekajte dok Allah ne spusti svoj amr i ovo je prijetno sačekajte ako vam je ovo dragi pa kaže e, je Hamad bin Atik rahmatullahi ali pa Allah subhanahu wa ta'ala zabrani u ovom ajetu šta da se uzme otac i brat koji su najbliži ljudi čovjeku najbliža rodina. je da se uzme otac i brat, koji su najbliža rodina, da se uzme za prijatelja ako nisu na vjeri, ako nisu na islamu. I objašnjava šta da onaj koji uzme za prijatelja da je valim. Da je valim. Dobro. A šta je tek sa onim koji uzimaju one koji nisu ni očevi ni braća a mušrici a uzimaju za prijatelje zar nije još veći zalim zar ne čini još u nepravdu ako je nepravda da uzme svog babu i svog brata koji neće vjere za prisnog prijatelja kolika je tek onda nepravda da uzme nekoga koji je na širku a nije mu ni osasni brat nego je još dalji i nije mu možda ništa Zar to nije još reći volom? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da ovih osam stvari ovi osam stvari koji očevi, sinovi, braća, žene i mjeci, trgovina, stanovi, djeca, a? Spomenuo sam sinovi. rodvina, da tako, rodvina, nakon žena rodvina, akira, to sam zaboravio, osam ovih stvari, da nisu uzr nikome. Nisu nikome uzr, u čemu? Nisu nikome opravdanje da iz straha za ovih osam stvari postavi šta? Džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Neko će reći, Pa to govori o džihadu, jel tako? Jeste. Ako ovi osam stvari nisu opravdanje, strah za ovi osam stvari nisu opravdanje da se spriječi u tome da nasrneš na neprijatelja, da nasrneš na kafire, ako se nisu opravdanje, u tome, da se u tome spriječi, kako onda da će bude opravdanje u pukom izražavanju čega odricanja i neprijateljstva. Osim toga, znači, Allah subhanahu wa ta'ala ovo nije učinio opravdanjem za ostavljanje džihada. Ne može biti onda ovih osam stvari opravdanja ni za ostavljanje, izražavanje neprijateljstva, neprijateljstva, tako, koje je u svakom pojedincu. Druga stvar, Allah subhanahu wa ta'ala kaže sa ako su vam ovih osam stvari drazi drazi što ovo znači drazi ako ih više volite ako ih više volite šta znači ovo da ako Allah da vi više volite šta ne biste radi ovoga ostavili džihad Subhanallah -Azim. Pa isto tako, da Allaha više volite, ne biste iz straha za ovih osam stvari ostavili šta? Odricanje od mušika i izražavanje neprijateljstva prema? Njema. Da vam je samo Je tako? Malo drugačije pogledaj na, na ajet pa ćeš vidjeti da to znači. Šta? Ehabbe ilikum. Kul in kjane. Resi ako je. Ehabbe ilikum draže vama. Šta ovi osam stvari od džihada? Od Allaha i poslanika i džihada? Onda pričekajte. I, znači nije ozor. Šta to znači? Ako vam je Allah i poslanik i džihad draži, onda ovo neće strah za ovih osam stvari vas neće prijeti. Pa ako vam je Allah draži, onda isto tako još manje ćete strah za ovih osam stvari prijetiti šta? Da se odrekne kućnika i da ostavi prijateljovanje, prijateljovanje sa njima. I onaj ko pogleda ove ajete, postaje ovo jasno ko, ko da. Jasno ko da. I ovo značenje postaje vanjsko značenje, znači koje ne može pronaći kad se pročitaju ovi ajeti. Međutim, nekima, ali tako, koji neće upute, zarekli se, hoće da budu na zabludi, kad bi wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha kad bi sve ajete oni vidjeli sve znakove razgledali ne bi u njih vjerovali ne bi u njih vjerovali zatim kaže subhanahu wa ta'ala والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء oni koji povjeruju a ne učine hijđu ne imaju nikakvog prava na zaštitu i vilajet vaš, na prijateljevanje, na zaštitu. Je tako? Hatta juhađeru, dok ne učine, dok ne učine hitru. Zatim kaže, valadine kefaru. Allah s.a. kada oni koji povjeruju, a ne učine hitru, ne imaju pravo na vaše prijateljstvo i zaštitu, dok ne učine hitru. A onda kaže, oni koji ne vjeruju, valadine kefaru, ba'du me ulijau, ba'du nevjernici su jedni drugima prijatelji. Illa tafa'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ako to ne uradite, šta će biti na zemlji? Fitna i veliki fesad. Fitna i veliki fesad. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obavještava sa da kafiri jedni drugi uzimaju za prijatelj. Da kafiri jedni drugi uzimaju za prijatelj. A onda kaže ako to ne uradite, šta? Šta? kako ovo ako to ne uradite? Znači, ako kafiri ne budu uzimali jedni drugi za prijatelje, kako to ne budu? Bude li, budu uzeli nekog od vas za prijatelje? Ako to budete dozvolili, jel tako? Ako vi im ne okrenete sasvim leđan i ne prekinete svaki odnos sa njima, tako da ih natjerate i da nema izbora da jedino mogu jedni drugima prijatelji biti, ako to ne uradite, šta će biti? Biće fitna i veliki fesad na zemlji. Ja vas pitan, ova danas fitna i ovaj danas fesad na zemlji, zar nije uzrokovan ovim stvari? Zar ova fitna nije došla odati? Zar ovolika iskušenja i nedać nisu došle upravo ora? Zašto? Zato što oni koji to rade, jel tako? Oni koji to rade, to nazivaju čine. Uspostavljanje reda. Oni svoje prijateljevanje sa kafirima zovu šta? Uspostavljanjem reda uspostavljanjem reda i bježanjem od svih od fitnih. A vi što stalno podrivate mražnju i potpićete na nju, vi pravite sveta. A Allah subhanahu wa ta'ala je upravo ono što oni rade nazvao sitnu i velikim fesadom i velikim fesadom na zemlji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objasnjava da prijateljovanje sa kafirom bude sebebom fitne. Kad je fitne? Bude sebebom fitne u vjeru. Pa ako musliman uzme kafira za prijatelja, odmah bude iskušan u vjeri. Bude iskušan da ostavlja vađive, jel tako? Pa ako ode u Hrvatsku, u Sloveniju, jel tako, odmah kažu naklanjava namaze kod kuće, masala, džumu ostavio. Pa sad ti Allah subhanahu wa ta'ala već davno objavio šta? Ako to uradiš, uzmeš njih za prijatelje i tako se postaviš, odmah ćeš biti na fitni. Fitni u vjeri. Je tako? U ostavljanju vađiba. Da činiš harame. Šta? Da ga slušaš kako on Allah vrijeđa. Je tako? Da sjediš sa njim dok on čini velike harame. I tako dalje. Što na kraju dovodi do toga da onaj koji uzme za prijatelje sasvim izlazi iz vjeri iz vjeri sasvim napusti Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri napusti Allahu subhanahu wa ta'ala šerijat a to dovodi do velikog fesada u vjeri dovodi do velikog fesada u imecima dovodi do velikog nereda na zemlji subhanahu na Allahu subhanahu wa ta'ala zemlji pa gdje su ovi koji kažu da svojim prijateljovanjima i, i održavanjem dobrih veza i kontakata sa vođama kufra i širka kod nas da u stvari žele da uspostave red. Gdje su od ovoga jeta? Gdje su od ovoga jeta? Kaže uzvišeni Vadu lau takforuna kema kefaru fatakununa sevaa Oni priželjkuju da vi kufr učinite kao što su oni kufr učinili. Pa da onda budete isti. Kad će biti isti? Kad kufr učinite kao što su oni kufr učinili. Fela se tehidu, zato što oni to žele, jel tako? Allah sano tala prvo objašnjava šta je želja svakog kafira. Prvo to objašnjava. Šta je želja svakog kafira? Šta? Da isti učiniš kufr kun. Pa zato fela, pa nemoj. Fela te tehidu minhum eulija nemojte onda od njih uzimat prijatelj. Nemojte od njih uzimat nikoga za prijatelja. hata ju hađir u fisa birima. Dok ne povjeruju, ne učine hijđu na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Nemojte nikog od njih uzimat za prijatelja. Pa im tavallav, fakuduhum, vaktatuluhum, hajte vajetumuhum, pa ako se okrenu, onda ih uzmite i ubijajte ih gdje god ih nađete. Vala će stafi za umihom valijem, vala ne stiha. I nikog od njih ne uzmajte za zaštitnika, ni pomaga, niti pomagači. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obavestava da su oni, da oni priželjuju kufr od mu'mina. Da je to njihova želja. A zatim, poslije toga zabranjuje mu'minima, šta da sa njima prijatelje. Zašto? Zato što ako ih uzmu za prijatelje, za prisne prijatelje, desi će se ono što ovi žele. želi, desi će se ono što ovi žele, malo pomalo, desit se se ono što oni žele. Zatim kaže uzvišeni u suri, čitava sura, je tako, koja je objavljena povodom jednog događaja, govori o zabrani uzimanja kafira za prijatelje. Čitava sura, mumtahane. جكاز وزيشن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله ذلك منكم فقد ضل se o esevi i do kraja i do kraja suri pa kaže ova sura je objavljena povodom Hasib ibn Ebi Belta ovaj čovjek je bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa i bio je vjernik i bio je sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa na bedru učesnik je bedra Ali kad je poslanik sallallahu alaihi sallam pripremio vojsku i krenuo prema Mekki, poslao je pismo mušricima u Mekki da ih obavijesti o dolasku Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam sa muđahidima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovu suru da obavijesti poslanika sallallahu alaihi sallam o tom pismu. Pa je poslao Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu pa je sustigao ženu koja je nosila ovo pismo. I našli su ovo pismo. On je slao ovo pismo u Meku radi svoje rodbine i svoje porodice koja je bila u Meku Radi svoje porodice koja je bila u Meku kad je Ali je donio to pismo, radijallahu an, došao je ovaj čovjek kod Allaho poslanika, sallaha alaihi sallam, i stao se kleti da nije učinio kufr, da ne sumnja u Allaho poslanika, sallaha alaihi sallam, da je imanu, da nije ništa drugo htio nego samo da ima nekog od Kurešija da mu štiti čelja, da mu štiti porodicu, da se brine za njegovu porodicu. Pa su neki ashabi odmah, kao što znate, tražili od Allahov poslanika sallahu alaihi sallam izvan zastav. Da mu glavu od sjeku. Pa je Allah poslanik sallahu alaihi sallam rekao Oma yudrike أن الله اطلع على أهل بدر فقال يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فيرك الله سبحانه صلى الله عليه وسلم otko zna, možda je Allah subhanahu wa ta'ala pogledao u učesnike Bedra i rekao radite što god hoćete, ja sam vam oprostio. Što ovo znači? Da nije bio učesnik vedra? Jest. Znači, bilo bi džajz da se uvijek. Pa, sebe objave ove ture i o samoj ovoj ture je mnogo, mnogo ajeta i dokaza o zabrani prijateljovanja sa kjaterima i naređenju ne, izražavanja neprijateljstva prema kafirima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala zabranje je da se la se tehidu aduvi u aduve. Nemojte uzimati mog i svog neprijatelja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naglašava da su to Allahovi neprijatelji. Pa kaže zamislite šta to znači. Allah subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. I njemu se ne navode primjer ali se navode primjeri ovodonjalički da se shvate ova značenja. Kaže, uzmite sebi za primjer i zamislite se da ste vi rob kod nekog vlasnika i da vas on posjedi i da vam čini dobro štiti vas obezvježuje vam postao i smjesta hranu brini se za vas i da taj vaš vlasnik ima nekog ogorčenog svog neprijatelja. Da li bi bilo s aspekta čistog razuma umjesno da ti sad sa tim neprijateljem svog vlasnika prijateljiš? Bili imalo to ikakvog mjesta? i Ikakvog smisla? da uzme sebe za prijatelja onoga koji ne prijatelj svom gazdi. Ne mora biti ovdje mi kažemo rob. Evo, ima radi u firmi. I gazda svoje firme ima nekog ogorčenog neprijatelja. Da li ima smisla da ti budeš prijatelj sa tim čovjekom? Koji je ogorčen i neprijatelj svom gazdi? Čak da ti ništa on nije zabranio. Da ti to nije zabranio. A šta misliš? Još da ti je to zabranio, pa ti zaprijetio i rekao ti, ako to učiniš, nemaš ništa sa mnom i ja ću te još i kazniti. I još, zašto ti zaprijetio? Kako bi to smisla imao? Da uzmiš neprijatelja svoga domaćina sebi za prijatelja. A šta je onda sa Allahom subhanahu wa ta'ala? Kad Allah kaže da su oni njegovi neprijatelji, kako priliči onome ko hoće da bude Allahu evlija, je tako? Da mu Allah subhanahu wa ta'ala bude prijatelj i zaštitnik, kako mu priliči da uzme Allahovog neprijatelja sve za prijatelj? Kad to ne priliči u obični našim međuljudskim odnosima, I nema nikakvog smisla. Kako će priličiti kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala zabranje da uzimamo šta? Moje i svoje. Neprijatelje. Pa onda naglašava još pored toga nisu samo moji neprijatelji nego i vas. Pa ima li smisla da čovjek svog vlastitog neprijatelja uzme za prijatelj? Pa Allah subhanahu wa ta'ala onda poslije toga kaže šta? Tulkuna ilaihim bil mevaddeti. Vi im poklanjate ljubav. Poklanjate im ljubav svoju. Volite ih. Pa kad se kaže ovima, koji žure da nešto tamo uvijek budu u dobrim odnosima, sa kjaterima, je tako? Sa mušićima, sa sekularistima, sve da imaju veze, no tako, i sa ponosom pričaju kako što oni stalo u zijaretu kod ministra ovog i ministra onog i kako imaju dobre odnose sa ovim i sa onim, pa kad im se kaže, kako ih smijete voljeti, šta ćemo reći? Ne volimo mi njih. To se ne odnosi na nas. To se ne odnosi na nas. Ali ovaj dio ajeta tjera i ulaz. Pa Allah samo tada kaže šta? Poklanjate im ljubav. Pa da li je ovaj čovjek koji je poslao pismo mušrićima u Mekki volio mušrike? Da li je volio? Nije ih volio. Allah samo tada kaže tu sirruna ilaih bil mevaddet vi krijete svoju ljubav prema njima, tajno, šta? Tajno im šaljete pismo, tajno ih želite obavijesti. Pa je li ih volio? Nije, on je samo htio da zaštiti svoju porodic. Pa tako i ovi. Džaba govorite, ne volimo vi njih. Ali što onda žurite prema njima? I što vam je stalo da imate dobro odnose sa njima? Prema tome to što radite, to je ta ljubav koju je ovo stvarno tada zabranio. To je to prihvatili to ili ne prihvatili. Priznali ili ne priznali, Allah subhanahu wa ta'ala je ono što vi tražite kod njih nazvao ljubavlju. Nazvao to ljubavlju, gonjenje. Poklanjati ljubav. Poklanjati ljubav. A ovo što oni danas rade sa mušicima i sa murtedima, oni na koje ciljamo, je daleko veći od ovoga što je uradio ovaj radi koje je objavljena čitava ova suma. Daleko je više to. Jer oni nisu njih samo nešto izvijestili, nego sa njima često kahveni su, dogovaraju se, izrađuju, izgrađuju strategije i tako da. I tako da je. Pa je to daleko, daleko više. Pa kad im se prigovori, neka znaju da se ne mogu odbraniti i negirati i reći da to nije ljubav. Jes, to je upravo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i to je Allah. Allah je ono što je daleko manje od toga što oni rade nazvao šta? Meveddetom. Ljubavlju. Nazvao ljubavlju i ovo je vrlo jasno. Zatim, وقد كفروا بما جاءكم من الحق kako ćete uzeti za prijatelja oni kufru čine ono što vam je došlo od istine. Pa Allah subhanahu wa ta'ala napominje pojedinačne stvari radi koji još ih treba mrziti. Prvo Allahovi su neprijatelji, drugo vaši su neprijatelji. Pa ko su učinili ono što vam je došlo od istine. Pa istirali su poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa i vas su istirali. Samo radi toga što vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah nabraja radi čega, koliko još razloga ima za neprijateljstvo. I koliko još zapreka ima da ih uzmete za prijatelje. Koliko još zapreka. Vidi šta su još sve, šta su još sve uradili. Šta su još sve uradili. U je jesam dalike minkum da sad obavlja se ova esri. A onda subhanahu ta'ala obavještava ako to uradi, pa stvarno je zalutao šta? Daleko od pravog od pravog puta. Zatim Allah stana u tala obavestava šta će se desiti ako oni vas pobjedi. Šta će se onda desiti? Džapa ste vi njima iz daljine šta? Slali habere. Iz daljine pokušali da imate dobar odnos sa njima. Da tako? Da se ne pobrkaju vaši nećobni odnosi. Džaba ste pokušavali da imate, izgradite svoje mjesto kod njih. Oni ako vas se dokopaju. I jes kakukum, jekulu lakum a'da'a. A oni vrata se se dokopaju, neće to ništa urodit plodom. Ništa neće vrijediti to što ste vi tražili svoje mjesto kod njih. Ako vas se dokopaju, bit će vam neprijatelj. I pružat će svoje ruke i svoje jezike prema vama. Kako? Ruke da vas zlostavljaju. I svoje jezike da ružno o vama govori. I šta još? Zbog čega sve to radite? radi onoga što smo malo prije govorili u ovedzule u tekforun i jedva čekaju da kufru učinite jedva čekaju da kufru učinite nisu sa vama zadovoljni džaba ste imali lijepe kontakt oni opet vas ne voli i opet kad vas se domognu zlostavlja će vas i ružno će vama govoriti kao što ružno od vama govore čim izađete iz njove kancelarije i čim zatvore vrata za vama sprdaju i izdižu vas na usnu ili na jezik i rugaju vam se a ako vas se domognu teško vam onda zašto? jer oni ne žele to da vi budete vjernici i da ste dobri sa njima ne, oni žele oni priželjkuju da vi kufr učinite a sama činjenica da vi to sad sa njima prijateljice to je već kufr ali oni nisu sa tim zadovoljen sa tom količinom hoće još vavaddu lau tekforom vavaddu lau tekforom Zati Allah sallahu ta'ala objasnja je dalje Lan tenfa'akum arhamukum wala avladukum Ništa vam neće pomoć rodbinske veze ni vaša djeca. Zašto? Zato im šaljete pismo. I zato ih obavještavate. Radi čega to radite? Radi svojih rodinskih veza i radi svoje djece. Pa što to radite radi rodinskih veza i djece kad vam ni rodinski veze ni djeca ništa neće koristiti? Kod koga? Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Prema tome ne isplatite. Lan tantakum arhamukum ala uradukum. Jevma l'qiyana ti jasilu bejnukum. Na sudjem danu ćete biti rastavljeni. Prema tome nemojte. Ne Nemoj radi rodbine i radi djece to da činiš i da prijateljiš sa kjaterima i straha za svoju rodbinu i straha za svoju djecu. Ništa vam oni ne mogu pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ništa vam neće moći pomoći. A onda Allah subhanahu wa ta'ala govori o slučaju Ibrahima alaihi salam. Vama dobro poznati slučaj prije toga recite mi koliko ima djece. Dvete jaske. Dobro. Onda ćemo ovaj slučaj Ibrahimo uz Allahovu pomoć i još nekoliko ajeta koji upečatljivo govore o vađivu izražavanja nekrijeteljstva prema mušicima i ibrate iz slučaja Ibrahima alaih i drugih slučajeva a zatim ćemo govoriti o stvarima koje će ti pomoći da uspiješ šta, da se odvojiš od mušlika i da se spasiš od njihovog širka. Koje su to stvari koje se moraš držati? Uz Allahu pomoć svoj reći sljedeći put. A sad, neka, moj eđe, proši, eđe na